Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 3. svibnja 1787. godine. U Filadelfiju hotel gospođe House došao je James Madison. Te 1787. bilo mu je samo 36 godina, ali on je već ugledan čovjek. Iako je bio tek nešto viši od 1,60 cm i težak oko 50 kg slabog glasa i dječačkog izgleda, bio je jedan od vođa američke revolucije, borbe za nezavisnost 13 britanskih kolonija u Sjevernoj Americi. Slabo tijelo nije mu dopustilo da sudjeluje u ratu za nezavisnost nezavisnost, ali Madison se istakao kao pametan i obrazovan čovjek. Pored toga poštovali su ga i kao čovjeka od načela. U revolucionarnu konvenciju Virginije izabran je 1776. ali nije u nju reizabran jer je odbio glasačima dijeliti besplatan whisky. Otvoreni rat 13 kolonija s metropolom počeo je u travnju 1775. kada se dobrovoljačka milicija Massachusettsa sukobila s britanskom vojskom kod Lexingtona i Concorda. Rat se nastavio nastavio do 1781. kada je 19. listopada kod Yorktowna kapitulirala glavnina britanske vojske. 3. rujna 1783. mirom u Parizu Velika Britanija priznala je nezavisnost 13 bivših kolonija, koje su se nazvale Sjedinjene američke države. Nova se država prostirala od obale Atlantskog oceana do rijeke Mississippi i od velikih jezera do Floride. Temeljni zakonski okvir nove države bili su članci konfederacije, koje je prihvatio kontinentalni kongres 1777. a sve države ratificirale četiri godine kasnije. Ali taj okvir nije omogućavao postojanje učinkovite središnje vlasti. I zato je James Madison došao u Filadelfiju 1787. Članci konfederacije davali su mogućnost Saveznom kongresu, predstavničkom tijelu da vodi vanjsku politiku, rati poštansku službu, te da imenuje vojne časnike, nadzire poslove s domorodačkim plemenima i narodima, da posuđuje novac, određuje vrijednost domaće valute, izdaje obveznice, ali u stvarnosti članci nisu davali kongresu mehanizam kako bi zatražio od država bivših kolonija novac ili vojsku. Do 1786. postalo je jasno da nova država nema učinkovitu vladu. Zadnji su put članci konfederacije pokušali biti dorađeni u rujnu 1786. kada se u Anapolisu okupila posebna konvencija delegata. Među njima bio je i Madison. Konvencija nije dala rezultat. Madison je odlučio da se nešto mora napraviti. Jill Lepore u knjizi Ove istine, povijest Sjedinjenih država, piše. U travnju 1787. sastavio je nacrt eseja Nedostaci političkog sustava Sjedinjenih država. On je imao oblik popisa od 11 nedostataka koji je počinjao. Prvo, neuspjeh država da udovolje ustavnim zahtjevima. Drugo, zadiranje država u federalne ovlasti. Treće, kršenje zakona nacije i sporazuma. I završavao je popisom uzroka tih nedostataka koje je postavio u ljude same time je mislio na opasnost koju je većina predstavljala za manjinu. U republikanskoj vladi, kako god sastavljenoj, većina na kraju daje zakon. Kakav god interes ili zajednička strast ujedinjuju većinu, što će nju obuzdati od nepravednog kršenja prava i interesa manjine ili pojedinaca? Koja to sila obuzdava dobre ljude da ne čine zle stvari? Poštenje, karakter, vjera, na njih se, pokazala je povijest, ne može osloniti. Jedina sila koja može obuzdati tiraniju naroda je sila dobro sačinjenog ustava. On mora biti dobro iskovan poput željeznih vrata. Madison naravno nije bio usamljen u mišljenju da članci konfederacije nisu bili dobro napisan dokument. U noći 16. svibnja u kući Benjamina Franklina okupili su se Madison, George Washington, James Wilson, Edmund Randolph i Governor Morris. Te noći ta šestorica su uz svjetlo svijeća u Franklinovoj blagavovnici odlučili da dorada članaka konfederacije ne dolazi u obzir. Potreban je novi ustav. Konvencija u Filadelfiji počela je s 11 dana zakašnjenja. Toliko je vremena trebalo da se okupi kvorum. Za predsjednika konvencije odabran je George Washington, vojni zapovjednik revolucije, tada 55 godina star, još uvijek čovjek dobrog izgleda. Ako se zanemari činjenica da su mu svi zubi istrunuli i da ih je zamijenio protezom od slonovača i devet zubi izvađenih od njegovih robova. Cilj konvencije bio je izrada ustava zemlje koja će biti federalna, u kojoj će federalne države zadržati značajna prava, ali će postojati jaka federalna središnja vlast. Jill Lepore piše. U smišljanju nove nacionalne vlade delegati su odlučno odbili da državni zakonodavci, a ne narod, biraju članove kongresa. Pod postojećom konfederacijom kongres predstavlja države, a ne narod država, rekao je George Mason. Članci konfederacije bave se državama, ne pojedincima. Slučaj će se promijeniti u novom planu vlade. Narod će biti predstavljen, on prema tome treba izabrati svoje predstavnike. To je značilo da se treba birati dvodobni federalni parlament i da će zastupnici u njemu primati plaću. Bila je to brana od mogućnosti da samo bogati budu birani u kongres. Postavilo se i pitanje kako će države biti predstavljene u Senatu, gornjem domu kongresa. Sve države nisu bile jednako velike i brojne. Delegat New Jersey dao je prijedlog da se potpuno preuredi zemljobit konfederacije, da se obrišu sadašnje granice i nacrtaju nove, tako da svaka nova država država, bilo bi ih opet 13, ima otprilike istu veličinu. Taj je prijedlog odbijen zbog jednog problema koji se nije mogao tada riješiti, postojanja ropstva u nekim državama. Kada je proglašena deklaracija o nezavisnosti, u 13 kolonija bilo je oko pola milijuna robova. U trenutku kada se počeo stvarati novi ustav, njihov je broj porastao na 700 tisuća. Pored dvodobnog parlamenta, koji će biti biran na izborima, stvorena je jaka sudska vlast. A onda se postavilo pitanje tko će biti na čelu izvršne federalne vlasti. Do proglašenja nezavisnosti stanovnici kolonija imali su za državnog poglavara kralja Đorđa III. A posao vladanja vodila je njegova vlada na čelu s prvim ministrom. Sjedine države bile su republika. Dakle, tko će biti državni poglavar i u kakvom će on odnosu biti s čelnikom vlade. Gordon S. Wood u knjizi Carstvo slobode, povijest rane republike 1789-1815 piše. Antifederaliste su brinula prava, ali većina federalista vjerovala je da je moć ono što je potrebno novoj vladi. A za američke revolucionare iz 18. stoljeća moć je u suštini značila monarhiju. Ako je trebalo ubrizgati dobru dozu monarhijske moći u političko tijelo, kao što su to očekivali mnogi federalisti 1787. energično središte te moći trebalo je biti predsjedništvo. Predsjednik je bio nova institucija za Amerikance. Konfederacija je imala kongres, ali on nikada nije imao jaku nacionalnu vlast. Članak 2 novog ustava bio je krajnje nejasan o predsjednikovim moćima. Sve što on kaže je to da izvršna vlast pripada predsjedniku i da će predsjednik biti vrhovni zapovjednik vojske i mornarice te milicije kada ona bude pozvana u službu Sjedinjenih država. Takva je institucija morala podsjetiti Amerikance na kralja kojeg su upravo zbacili. Kada je James Wilson na konvenciju u Filadelfiji predložio da se izvršna vlast sastoji od samo jedne osobe, uslijedila je duga i nelagodna tišina. 17. rujna 1787. 39 delegata na Ustavnoj konvenciji potpisalo je tekst Ustava. 11 dana kasnije njegov je tekst poslan na ratificiranje u 13 saveznih država. Članak 7 predloženog Ustava nalagao je da ga prije primjene mora ratificirati najmanje 9 država. To se dogodilo u lipnju 1788. Krajem te godine održani su izbori za kongres i njegova konstitutivna sjednica održana je 4. ožujka 1789. u Njujorku. Prema ustavu predsjednika su birali elektori čiji se broj dobio s brojem senatora i zastupnika u predstavničkom domu koje je savezna država davala u kongres. Za prvog predsjednika kongres je odabrao Georgia Washingtona. Gordon S. Wood piše. Konvencija je ododjela upozorenjima o prevelikom naginjanju prema monarhiji i učinila je novog šefa izvršne vlasti tako jakim, tako nali kralju, samo zbog toga što su delegati očekivali da George Washington bude prvi predsjednik. Vlast predsjednika nikada ne bi bila tako velika, privatno je priznao Pierce Butler iz Južne Karoline, da toliki broj ljudi nije gledao u pravcu generala Washingtona i oblikovao svoje ideje o moćima predsjednika prema njihovom mišljenju o njegovoj vrlini. Najdulji članak američkog ustava je prvi u kojemu se reguliraju ovlasti kongresa. Članak drugi koji regulira ovlasti predsjednika puno je kraći. U njemu se na početku kaže da izvršna vlast pripada predsjedniku koji ima mandat od četiri godine. U odjeljku dva tog članka piše da je i on vrhovni zapovjednik, kao i da on može zahtijevati pismeno mišljenje čelnika resora o svakom predmetu koji se odnosi na njegove ovlasti ali ne piše, na primjer, može li predsjednik imati kabinet. Svejedno je kongres utemeljio nekoliko vladinih odjela, a onda je George Washington imenovao državnog tajnika za vanjske poslove, tajnika rata i riznice. Činilo se da se ovlasti predsjednika novog državnog poglavara izmišljaju putem. Gordon S. Wood piše. Jednom kada je Washington izabran, mnogi ljudi, uključujući i Thomasa Jeffersona, očekivali su da bi on mogao biti doživotni predsjednik, da će biti neka vrsta izabranog monarha, nešto što nije bilo tako čudno u 18. stoljeću. Na kraju, Poljska je imala izbornu monarhiju i James Wilson ukazao je na to da su u dalekoj prošlosti krune općenito bile izvorno i izborne. Mnogi Amerikanci u 1790-ima uzimali su zaozbiljnu mogućnost da se u Americi razvije neka vrsta monarhije. Postoji u čovječanstvu prirodno nagnuće prema kraljevoj vladi, upozorio je Benjamin Franklin konvenciju u Filadelfiji. U stvari, mnogi poput Hugha Williamsona iz Sjeverne Karoline mislili su da će nova američka vlada trebati u nekom vremenu imati kralja. Kako oblikovati prvog državnog poglavara tek nastalih Sjedinjenih američkih država nije bilo lako. Kralj, makar i onaj britanski, bio je uzor koji je teško bilo izbjeći. Nekim promatračima nije promaklo da je Washingtonov put od njegovog imanja u Mount Vernonu do New Yorka nalikovao na kraljevsku procesiju. Pozdravljali su ga paljbom iz stopova i slavili u nizu svečanosti. Kada je u kasnu zimu 1789. Washington jednoglasno izabran za predsjednika James McHenry iz Marylanda mu je rekao Sada ste kralj samo pod drugim imenom. Sličnost s monarhom bila je tolika da su neki promatrači izražavali olakšanje što Washington nema potomaka. I sam Washington bio je svjestan koliko sve to nalikuje na štovanje monarha pomišljao je i da na funkciji predsjednika bude samo jednu godinu i onda ju prepusti svom potpredsjedniku Johnu Adamsu. U prvom nacrtu inauguralnog govora Washington je napisao da je božanska providnost smatrala da nije dobro da njegova krv i ime budu nastavljeni. James Madison odgovorio ga je od tih riječi. Sve to pokazivalo koliko ima problema s konceptom predsjednika. Monarhija je imala tisućljeća da se usavrši i razvije rituale i prava. Problem je nastao kada je 13 britanskih kolonija odlučilo da više neće podnositi vlast kralja i kolonijalne metropole, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Kao što bi rekli iz liberalne i marksističke tradicije u tom pogledu jedinstveno, zbog novca. Svi su ti vladari upravljali kako su znali i mogli i nekako su jako, teško reći voljeli, običavali voditi ratove. I ratovi su imali ogromnu cijenu. Cijena ljudskim životima nije nikog u to doba, to recimo počinje negdje od 12. stoljeća nadalje, posebno pogađala, ali porezna cijena jest. I onda se uspostavlja u Velikoj Britaniji pokret koji ima jednostavnu parolu. No taxation without representation. Dakle, mi nećemo plaćati porez ako ne budemo u poziciji da suodlučujemo tomu što se s tim porezom čini dolazi do onog što zove Magna Karta Naravno, nakon teških poraza, nakon što kralj koji se indikativno zvao Ivan bez zemlje se nađe pred kopljima, doslovce tvrdi se, nekoliko desetaka plemića vjerojatno, pristaje da to, da taj dokument potpiše, da se ne prenapiše, da ga on potpiše, i onda se stvara House of Commons, donji dom koji je bio manje važan od onog prvog doma lordova, ali s vremenom je postao pravi parlament, a dom lordova je danas više manje ukras, osim u nekim specifičnim situacijama, recimo u Brexitu igra neku ulogu, ali to su opet stare ustavnopravne začkoljice iz britanske tradicije. Uspostavlja se House of Commons, dakle dom kojem se na ne baš demokratski način, ali nekako izabiru predstavnici lokalnih zajednica koji imaju ovlasti raspravljati o budžetu ili kako se kod nas do krivo provodi proračun. A budžetom se odlučuje o vojsci prije svega, jer tadašnja država nema puno funkcija. Ona ima funkciju vojske, policije i poreza, to su osnovne te funkcije, ona nema ni školstvo, ni zdravstvo, ni socijalno skrbništvo od onog što se danas više manje smatra gotovo samorazumljivim sastavnim dijelom države. Odatle do e, ustavne monarhije zapravo svega nekoliko koraka. Jer kad su potkresana krila autoritetu vladara, to se onda širi iz Velike Britanije jako polagano, jako mugotrpno, ali se širi i zapravo se prihvaća u Europi u punom smislu riječi nakon proljeća naroda. Nakon 1848. godine, nakon što je prošao Napoleon, pa poražao Napoleon, pa došlo do reakcije, pa bio Bečki kongres, pa onda je došlo do pobune doista počita u Europi i tada recimo dolazi do postupnog recimo tako konzultiranja drugih strana Ustav Sjedinjenih američkih država puno toga nije propisao ili ostavio nedorečenim kada je u pitanju institucije predsjednika, ali i potpredsjednika. Washingtonov potpredsjednik bio je John Quincy Adams, također jedan od očeva osnivača i vođa američke revolucije. Adam se puno toga zbunjivalo. Za funkciju potpredsjednika govorio je, ja sam ništa, ali mogu biti sve. Posebno mu je bila zbunjujuća činjenica da su ustavotvorci odredili da potpredsjednik ujedno bude i predsjednik Senata. On je smatrao da su u osobi potpredsjednika spojene dvije institucije i da je to vidljivo iz stolice u kojoj on trebao sjediti kao predsjednik Senata. Naime, ona je bila dovoljno velika da primi dvije osobe. On je i svoje kolege senatore pitao što će biti kada predsjednik uđe u senat. Tko će onda biti on? Njegov potpredsjednik ili će se praviti da je samo predsjednik senata? Tu nije bio kraj nejasnoćama. Gordon S. Wood piše. Na dan predsjedničke inauguracije 30. travnja 1789. potpredsjednik i senat bili su još nesigurniji što trebaju raditi. Adams, koji je prema senatoru McLeju iz Pensilvanije bio zaokupljen više nego obično razmišljanjem o svojoj važnosti, ponovno je senat upitao za upute. Kada se predsjednik obrati kongresu, što treba potpredsjednik raditi? Kako se trebam ponašati, upitao je. Što treba kongres raditi? Treba li slušati predsjednika sjedeći ili stojeći? Iz tih se pitanja razvila debata. I senatori su se nastojali prisjetiti kako su u Engleskoj riješene te stvari. Senator Richard Henry Lee iz Virginije, koji je kao mladić bio u Engleskoj, prisjetio se da su, kada se kralj obraćao parlamentu, članovi doma lordova sjedili, a oni iz donjeg doma stajali. Ali onda je senator Ralph Izard iz Južne Karoline podsjetio svoje kolege koliko je često on posjećivao Englesku i rekao im da članovi donjeg doma stoje zbog toga što za njih nema sjedalica na kojima bi mogli sjediti. Ni sam Washington nije znao što treba raditi. Najjasnije mu je bila odredba o vrhovnom zapovjedništvu nad vojskom, ali kako voditi vladu, tu nije bilo jasnih odgovora. Bilo je tu i pitanje ponašanja. Trebali se sastajati sa građankama i građanima i koliko često. Trebali objedovati s članovima kongresa trebali li održavati državne večere? Može li uopće primati privatne posjete i večerati sa svojim prijateljima? Savjet o svemu tomu traži od Adamsa i od svog tajnika riznice za ministra financija Aleksandra Hamiltona. Hamilton mu je dao savjet da u ponašanju slijedi praksu europskih dvorova. Samo čelnici vladinih odjela, ministarstava, veleposlanici stranih vlada te senatori, nikako ne kongresnici, mogu se sastati s američkim predsjednikom. Hamilton je sam oslovljavao Washingtona sa vaša ekscelencijo. Taj se običaj onda i proširio. Washington nije namjeravao primati plaću kao predsjednik. Ta namjera nije uspjela. Gordon S. Wood piše. Kako mu god bilo nelagodno kada su u pitanju ceremonije, Washington je znao da mora učiniti predsjedničku funkciju respektabilnom i kada je postao predsjednik nije štedio sredstva za to. Iako je bio prisiljen primiti predsjedničku plaću od 25.000 dolara, to je golema svota za to doba, skoro 2.000 dolara potrošio je na žestoka pića i vino za ugošćavanje. U pojavljivanju u javnosti odjevao se kako je smatrao da treba, u dostojanstveno tamno odijelo s ceremonijalnim mačem i šeširom. Obično se vozio u bogato ukrašenoj bijeloj kočiji koju su vukla četiri bijela konja, a ponekad i šest. Pratile su ga četiri sluge u narančasto bijelim odorama. Njih je slijedila njegova obitelj u drugim kočijama. Iako je pokušao ublažiti to prikazivanje kraljevske elegancije redovitom šetnjom svaki dan u 14 sati, poput svakoga drugoga građanina, ostao je pojava koja je izazivala strahopoštovanje. Bio je, kako ga je opisao senator McClay, hladan i formalan čovjek koji se rijetko smijao u javnosti. Koliko god bilo nepoznanica u stvaranju novog sustava, a i nedorečenosti američkog ustava, Sjedinjene države krenule su stvarati novi demokratski sustav bez kralja. U Europi sve je to išlo puno sporije. Državni poglavari još su uvijek u pravilu bili monarsi. Samo su se morali navikavati na sve jači parlament. U Njemačkoj se pojavljuje i u Italiji situacija tako da država nastaje, u modernom smislu reći sa zakašnjenjem, dakle 870-ih, i već ima u sebi te elemente da ju parlament proglašava, iako ima kralja i tako dalje. Njemački rajh je imao enormnu veliku ulogu cara, ali je parlament imao doista značajne grece. Recimo, parlament je morao proglasiti rat. To je ona priča o izdaji socijaldemokrata i socijaldemokratkinja, da je bila samo jedna žena, mislim, u parlamentu, koji su prihvatili odluku o naoružanju, opet se radilo financiji, o novcu za naoružanje, koja je zapravo značila da se ide u rat. Taj, dakle, postupak trajao nekoliko stoljeća. On se zapravo svodi na, ponavljam opet, ograničenje vlasti. Izuzetak su naravno Sjedinje američke države koji su od uvijek od kad postoje bile ustrojene na najvišoj razini demokracije kako je tom razdoblju bila poznata, naravno u konceptu liberalne demokracije govoreći, i gdje se e, o kralju nije ni govorilo nego o predsjedniku, ali su zato predsjedniku dane enormne ovlasti. I onda je bilo naravno pitanje kako izići na kraj s tradicijom. Ta tradicija je bila u Europi naravno mnogo važnija, u Sjedinim američkim državama se radilo o pučanstvu koje sebe smatralo novim, ali se smatra da se oni došavši u SAD oslobodili od onoga što je, su bile točke stege starog poretka, pa onda u ratu implicitne na koncu eksplicite od same kraljevske moći, odnosno kraljevske ovlasti, i time je stvar bila za njih riješena. Nakon 1990. se opet pojavilo to pitanje kod rekonstruiranja postkomunističkih država, gdje se srećom uglavnom nije radilo o monarhijama, one nisu uglavnom bile u igri osim jednom kratkom razdoblju Srbije ali interesantno da četiri ili pet od postkomunističkih republika imaju kraljevsku krunu u svojim grbovima. Iako su nastale u ovom modernom obliku kao republike, dakle tu nešto s tradicijom i dalje djeluje potpuno nejasno kako i zašto. Dakle tu su stvari doista ostale otvorene. Međutim, više se kraljevina nije pojavljivala kao tema u svim tim sredinama. Srećom, Hrvatska nije imala nikakvu lozu koja bi približno mogla konkurirati, pa smo se barem tog problema riješili. A demokratska vlast kakva se uspostavlja nakon 1990-ih ima u sebi opet problem središnje točke moći vlasti, dakle uloge predsjednika, imate opet države u kojima su predsjednici imali veće uloge, kao što recimo bila Hrvatska, pa i Srbija u tom razdoblju 90-ima, pa i u jednom razdoblju Bugarska, i one koje su od početka išle na dekonstrukciju te pozicije kao što su bile Baltičke države i recimo Češka, kad se Slovačka raspala. 9. studenog 1918. godine s balkona Reichstaga parlamenta carske Njemačke socijaldemokratski političar Filip Scheidemann proglasio je Njemačku republiku. Ujedinjena Njemačka nastala je 1871. godine. Proglasio je u Versaju pruski kralj Wilhelm I, koji je nakon toga postao i prvi car Ujedinjene Njemačke. Wilhelm je bio iz dinastičke kuće Hohenzollern, koja je Pruskom vladala od 1415. godine kada je Scheidemann proglasio republiku krajnje neočekivano u vrijeme velikih nemira u Njemačkoj s revolucijom koja samo što nije izbila, Wilhelm II, posljednji njemački car, već je bio u Nizozemskoj. I Njemačka se našla u problemu. Tko će sada biti državni poglavar? Institucija kancelara bila je važna i u carsko doba. On je bio na čelu vlade. Pitanje je bilo tko će biti na čelu države. 11. kolova za 1919. novi njemački ustav, nastao u Weimaru, stupio je na snagu. Bio je to izrazito demokratski ustav. Potvrđivao je temeljne slobode, ravnopravnost muškaraca i žena, slobodu govora i tiska, pravo glasa za sve stanovnike starije od 21 godine, pravo na kolektivno pregovaranje, odgovornost države za nezaposlene te za zaštitu majke i djece. Ali u sustavu je bila klica uništenja Weimarske Njemačke. Erik Weitz u knjizi Vajmarska Njemačka, obećanje i tragedija piše. Vlada kojoj je na čelu bio kancelar bila je odgovor na parlamentu, koji je trebao biti biran proporcionalnim sustavom na izborima. Predsjednik je trebao biti biran na općim izborima svakih sedam godina i on je imao moć da imenuje kancelare i kabinet i da u izuzetnim okolnostima primjeni izvanredne ovlasti koje će mu omogućiti da imenuje kancelara dekretom. Ta ustavna odredba omogućit će početkom 1933. da predsjednik Paul von Hindenburg za kancelara imenuje Adolfa Hitlera. Taj čovjek pak neće biti samo kancelar, on će nakon smrti Hindenburga postati vođa. To je novost u statusu državnih poglavara. I onda su, pogotovo u 20. stoljetnom konceptu totalitarnih vođa, sebi e, izmišljali posebne nazive, jer više nisu htjeli biti kralje, više nisu htjeli biti predsjednice, pa onda jedan je bio Führer, više je to isto znači na svim jezicima, drugi je bio diljo, treći je bio Duče, Uglavnom, taj termin vođe se pojavio u igri. Taj Führer princip je nešto, dakle, princip vođe je ono što je značilo u njemačkom konceptu da je Führer u nečem što zove Einzsein, jedinstvu sa nacijom. Dakle, Führer izgovara ono što narod želi misli. Čak i ako to taj narod u ovom trenutku ne zna, ali, ili puk, on će to doznati. Mi smo imali s druge strane tradiciju diktatura, koja je zapravo počinje u modernom smislu reći u 19. stoljeću, koja opet počiva na vladarima koji su bez korijena, kako bi se reklo, dakle nisu po nasljeđu došli, nisu ni kraljevi i tako dalje, nego su obično vojnom silom preuzeli vlast, koji nastavljaju jednu paradoksalno demokratsku rimsku tradiciju. Jer je u rimskoj tradiciji diktator bio osoba koju bi senat izabrao da upravlja, e, još uvijek bila republika, republikom u takozvanom izvanrednom stanju. Tek sa Lucijem Cornelijem Sulom se pojavljuje diktatura doživotna, pa onda se stvari dalje razvijaju u pravcu carstva. I u modernom svijetu, naravno, diktatura više nema nikakve veze sa demokratskim funkcioniranjem u izvanrednim okolnostima ili izvanrednom stanju. Međutim, s druge strane, ovaj naglasak na izvanredno stanje će u modernoj filozofiji kod Hopsa, a u 20. stoljeću kod Karla Šmita, pa onda kod e, Agambena, biti uzet kao oznaka suverenosti. Šmit rezimira Hopsa u jednostavnoj rečenici, suveren je onaj tko ima moć proglasiti izvanredno stanje. Jer kad proglasim izvanredno stanje, onda dolazi do onog što Agamben zove homo saker, dakle čovjek koji je, recimo tako, proklet, koji je parija, koji više ne pripada pravnom poretku, dakle može se ubijati, može se hapsiti ili uhićivati bez posebnih pravnih elemenata zaštite, inkluzive Gitmo ili, ili taj veliki američki logor i velika američka sramota na Kubi, koja kao Guantanamo nije po sebi bitna. Tu se radi o nekoliko stotina ljudi. Ali ima u sebi taj element izvanrednog stanja koji dalje postoji i on je mjesto u kojem doista su ljudi, oni koje bi nazvao, kako bih nazvao Agamben, izopćenici, a to izmeredno stanje je mogao proglasiti američki predsjednik u dogovoru sa senatom nakon napada na Twins, na, na blizance, jer je on imao moć suverena. U svibnju 1958. godine francuska vojska u Alžiru, gdje je već četiri godine trajao rad za nezavisnost od kolonijalne metropole, zaprijetila je da će izvršiti državni udar i zavesti izvanredno stanje. Kao spasitelj pojavio se general Charles de Gaulle, vođa francuskog pokreta otpora u drugom svjetskom ratu, koji se 1946. povukao iz političkog života jer je smatrao da Francuska četvrta republika srlja u propast i nestabilnost karakterističnu za Francusku koja je izgubila rat od Njemačke u ljeto 1940. U svibnju 1958. Francuska se nakon vojne prijetnje suočila i s mogućnošću građanskog rata. 1. lipnja, tri dana nakon što je predsjednik Francuske René Coty zaprijetio da će dati ostavku ako de Gaulle ne postane predsjednik vlade, general se vratio u politički život i pred nacionalnom skupštinom predstavio se kao novi predsjednik vlade. Jedna od prvih stvari koje je de Gaulle napravio kao predsjednik vlade bila je da utemelji komisiju za pisanje novog ustava koji je trebao okončati politički kaos Četvrte republike nastale nakon drugog svjetskog rata. Ustav je napisan u tajnosti u šest tjedana. Čak i predsjednik republike koti držanu neznanju. Kada je komisija sastavila nacrt ustava, on je došao pred mali ministarski krug koji je odabrao osobno de Gaulle. Što se tamo događalo znamo samo iz sjećanja onih koji su o tome htjeli govoriti ili pisati. Naime, jedan od ministara, dugogodišnji veteran francuske politike Guy Mollet, sastanak je uvijek započinjao primjedbama na zapisnik s prethodnog sastanka. De Gaulle je to toliko ljutilo da je onda zabranio vođenje zapisnika. De Gaulle je pristao na neke odredbe koje mu se nisu sviđale, na primjer da ministri ujedno mogu biti i gradonačelnici, ali nije popustio u za njega najvažnijoj stvari. Julian Jackson u knjizi Određena ideja Francuske, život Charlesa de Gaulle piše. De Gaulle ipak nije prihvatio kompromis u članku Ustava, konačni članak 16, koji je ovlašćivao predsjednika da preuzme sve ovlasti u slučaju izvanrednog stanja. On je odbacio strahove da će to otvoriti put prema diktaturi, ukazavši na to da uredbu za preuzimanje svih ovlasti treba supotpisati predsjednik Senata. De Gaulleov argument bio je da je ta odredba postojala 1940. godine, onda bi tadašnji predsjednik Republike Albert Lebrun mogao nadjačati Petena i vladu izvesti izvan zemlje. Jedan je ministar Vragolastu upozorio na to da bi onda taj potez učinio da gola nepotrebnim. Drugi je tvrdio da nema jamstava da bi čak i s takvim člankom Lebrun iskoristio te oblasti. De Gaulle je uzvratio. Tekst ustava ne može pokriti svaku situaciju koja se pojavi, ali da čovjek čak i nije iskoristio takvu ovlast, bio bi tu opet general de Gaulle, koji bi otišao u London. Nakon šest jedana tekst je bio spreman za vijeće ministara. Na sastanku, koji je trajao dva dana, de Gaulle je osobno čitao svaki od 77 članaka novog ustava. Michel Debre ponudio je ovaj komentar. Prorok interpretira ploče zakona pod veličanstvenim i budnim okom stvoritelja. Tekst novog francuskog ustava kojim je počela peta republika prihvaćen je na referendumu 28. rujna 1958. godine. Tekst ustava održavao je uvjerenje generala de Gola da Francuska treba jakog vođu koji će imati velike ovlasti. Mandat predsjednika prema ustavu iz 1958. bio je dug sedam godina. Francuski predsjednik često se naziva republikanskim monarhom postoje predsjednici kao što je prije svega predsjednik SAD, predsjednik Južne Koreje recimo, koji imaju u svojim rukama čitavu izvršnu vlast. Predsjednik države je ujedno i premijer, predsjednik vlade. I kod njih se doista radi o jedinstvenoj lokaciji, lokusu moći. Imamo od e, ustava Francuske s 58. godine, de Golovog ustava, takozvani polupredsjednički sustav kakav je Hrvatska imala prvih deset godina, u kojemu predsjednik ima u dobroj mjeri kontrolu nad vladom, da kako se da ima većinu u parlamentu, da nema takozvane tvrde kohabitacije, kako se to kod nas kaže. Dakle, imamo jednu dakle, polutansku varijantu između američkog modela i onog modela koji danas u većini država postoji, da je formalni šef države osoba koja nema moć, ali ima simboličku funkciju. Što znači simbolička funkcija, to nije tako lako prozreti, ali postoji jedan jednostavni primjer. U mladim danima španjolske demokracije, kad se tek događa to da isplivaju stranke iz ilegale i poluilegale, kad se dogovare odnosi socijalista, narodnjaka, liberala, komunista i tako dalje, jedan danas potpuno zaboravljeni španjolski pukovnik odluči izvršiti državni udar jer smatra da je stvar otišla daleko od izvornih frankističkih načela španjolske zajednice i ulazi s oružjem u parlament, tjera sve da kleknu, da se spuste zapravo i sa svojih stolica na pod, što su svi učinili osim Santiago Carilla, starog komunističkog vođa koji je rekao da to neće. To je bio potpuno nepripremljeni udar, nije imao postrojbe za sebe, nije kontrolirao, ne znam, televiziju ili radio i slično. Ali je u tom trenutku doista bila stvar blizu ozbiljnog incidenta. Na to se pojavio mladi kralj Juan Carlos, sa neopisivom količinom ordena na svojoj uniformi se sjećam da slike izgledaju kao ruski general Safna Čičkan, sve je blještalo pod reflektorima. I rekao čovjeku, ti si pukovnik moje vojske, ja ti naređujem da prestaneš s tim glupostima, ja podržavam ovakav sustav, ja sam ovlašćen, njega je Franko naime, krivo računajući na to sa drugo pitanje, postavio nam poziciju, zapravo Franko je njega izmislio kao kralj i naređujem ti da to prestane. Kasnije taj kralj ima raznih koruptnih skandala, to je sad drugo pitanje. Ali u tom trenutku on ima doista veliki autoritet i nakon toga još veći. I rekao je njemu, dajme tom pukovniku, ti ne možeš u moje ime činiti nešto što ja, u čije ime ti to navodno činiš, odbijem. To je ta formalna točka. Svi su ti šefovi države, vrhovni zapovjednici u pravilu vojske, to faktički funkcionira u ratnom stanju, ali su oni u načelu vrhovni zapovjednici. I ako vi sad negdje nešto pokušate tako učiniti, pozovete se na, na primjer, njemačku vojsku, onda će vam njemački predsjednik koji nema nikakvu moć, moći reći ja ti kao vrhovni zapovjednik to ne dopuštam, iako on inače nema nekakvih realnih ingerencija. Tu je moguća točka smislenosti u nekim kriznim situacijama, čak i tih, kako se kaže, fikus predsjednika koji zapravo nemaju, kao recimo talijanski ili austrijski predsjednik zapravo nikakvu vrstu ovlasti, ali mogu, tako da kažemo, iz pozadine delegitimirati neke pokušaje da se ugrozi normalni život, demokracije i tako dalje. Godine 1624. kardinal Armand Jean Duplessis de Richelieu dobio je od kralja Francuske Luja 13. titulu premijer ministar ili prvi ministar i tako mu je kralj formalno priznao prvenstvo u državnom vijeću. Od tada postoji pojam premijera ili prvog ministra. Funkcija je svoje pravo značenje dobila u Velikoj Britaniji u doba vladavine kralja Đorđa I. Glavno političko i ustavno pitanje u Velikoj Britaniji krajem 17. i početkom 18. stoljeća bilo je kako će monarh utjecati na parlament, prije svega na donji dom, i kakav će biti položaj ministara u odnosu na kralja i parlament. Julian Hoplit u knjizi Zemlja slobode, Engleska 1689. 1727. piše. Dvije promjene zaslužuju isticanje. Prvo, od 1679. postalo je puno više moguće da ministri čije je savjet odbila kruna daju ostavku. To je imalo učinak preusmjeravanje i fokusiranje odgovornosti na ministre koji su ostali na položajima i također ukazalo da Kruna može dati svojim ministrima samo djelomičnu zaštitu. Što više, to je značilo i, bez obzira na retoriku, da je kralj mogao pogriješiti. Druga je promjena bila ta da odluka da se nakon 1688. primjeni puno centraliziranija politika putem zakona, značila je da zakonodavna vlast nije samo uključena, već i umnogome odgovorna za tu politiku. Za krunu je postalo bitno nekako kontrolirati što se događa u parlamentu parlament je pak imao sve veće moći, a monarsi su bili sve slabiji. Rezultat je bio stvaranje prve vlade koja je bila nalik na onu koju imamo danas. Julian Hoplet piše. Ključna lekcija koju su postupno i nevoljko naučili kako kralju Viljem, tako i kraljica N, bila je da je bilo moguće postići samo kakvu takvu kontrolu nad zakonodavnom vlasti, kroz ministre koji su imali povjerenje parlamenta. To je pak ovisilo o pronalaženju kako ljudi, tako i politika koje su bile prihvatljive i na dvoru St. Jamesa i u Westminsteru. Kruna je također otkrila i da je elektorat pomno pazio na to tko je na položaju, a tko nije, i često su mu bili miliji ovi zadnji. Za Viljama i to je značilo kompromis i ustupke. Oboje su isprva željeli uspostaviti mješovita ministarstva, sastavljena od svih nijansi političkih mišljenja. Ali, kako bi osigurali većinu u donjem domu s kojom se moglo raditi, bili su prisiljeni uspostaviti ministarstva koja su bila puno tješnje povezana sa stranačkim stvarima. Prema tome, izborna politika više nije mogla biti ignorirana od krune. Kruna je htjela imati slobodne ruke u biranju ministara, ali već krajem 17. stoljeća to nije bilo moguće. Sve su bitniji postajali izabrani zastupnici koji su imali utjecaj u parlamentu i koji su mogli osigurati većinu da se donesu zakoni i odluke. Najugledniji ministar koji je imao potporu većine u Donjem domu i domu lordova bio je prvi među ministrima. Godine 1727. Robert Walpole postao je prvi koji je službeno ponio titulu Prime Minister – prvi ministar ili premijer. Šef kabineta je to zapravo bio njegovog visočanstva, kad kad njezinog. I on se svaki tjedan prijavljivao na konzultacije suverenu, to je bila ta tradicija, koji mu je izdavao opće naloge, sve općeniti, općeniti, ovaj sve više bio zapravo autonom okviru toga, ali zapravo nije imao svoju moć. Sve što je činio bilo je po prenesenoj ovlasti suverena. Kad se međutim ojačava pozicija parlamentarne demokracije, ojačava se i pozicija premijera, dakle kao prvog među ministrima, koja dosta skoro skače već u razdoblju nakon Prvog svjetskog rata u funkciju koju danas zovemo kancelarskom varijantom, čovjeka koji sam raspolaže vladom. Primjerice, naš premijer može otpustiti svakog ministra kojeg hoće. Dakle, on nije prvi među jednakima, nego su ministri njegovi ministri. On za njih odgovara pred parlamentom, bar formalno, ali oni su njegovi ministri. To važi danas da je premijer središte moći, ja sam zato prije na početku spomenuo gospođu Merkel, koja nije šefica države, ali je simbol moći bila i više šefa države nije nitko ni znao iza nje, jer su ti ljudi doista oni koji u sebi sad koncentriraju moć. Ne koncentriraju simbolički sufici zajednice, kao što to čini šef države, ne koncentriraju sebi tradicionalnu poziciju zajednice, kao što to šef tradicionalno, države tradicionalno čini, Neko koncentriraju u sebi aktualnu sliku političke moći u zajednici. I kao takvi oni određuju bitno su određuju svakidašnji život ljudi i oni su danas figure koje se nalaze na zidovima kad ih treba gađati strelicama i koje psuju najčešće, dok su šefovi države pozadini, ali svaki od tih premijera mora barem ritualno ići u posjetu šefu države da mu ovaj preda ispravu o tomu da je postao premijer, nakon što kandidat za premijera šefu države preda popis zastupnice, zastupnika koji su ili kako se to zove gdje, E, parlamentaraca koji su e, pristali e, biti na njegovoj strani i tvore većinu. U kolovozu 1948. u Herenkimzeu u Bavarskoj, gdje je Ludvig II. kralj Bavarske izgradio luksuzni kompleks palača, okupila se skupina pravnih stručnjaka koja je trebala sastaviti ustav nove njemačke države. U lipnju te 1948. Sovjetski savez počeo je blokadu tri okupacijske zone u Berlinu, koje su kontrolirale Sjedinjene države, Velika Britanija i Francuska. Postalo je jasno da se stvaranje novih njemačkih država neće moći odgađati. U sovjetskoj okupacijskoj zoni počelo je stvaranje onoga što će biti poznato kao Njemačka demokratska republika. Zapadni saveznici pripremali su pak stvaranje onoga što će biti poznato kao Savezna republika Njemačka. Ona će nositi u hladnom ratu i naziv Zapadna, ona druga Istočna Njemačka. Ta Njemačka u hladnom ratu poznata kao Zapadna trebala je Ustav. Doduše, taj se dokument neće zvati Ustav, već temeljni zakon. Stručnjaci koji su se okupili u Bavarskoj dobili su zadatak napraviti tekst koje je trebalo usvojiti parlamentarno vijeće izabrano od pokrajinskih vlada. Martin Kitchen u knjizi Povijest moderne Njemačke 1800-2000 piše. Njihov zaključak predstavljen je u rujnu parlamentarnom vijeću, kojem je predsjedao Konrad Adenauer. Karlo Schmidt, genijalni ustavni pravnik, socijaldemokrati i bon vivant, rođen u Francuskoj od francuskinje, dominirao je raspravama i stalno podsjećao da demokracija uvijek mora imati hrabrosti biti netolerantna prema onima koji ju žele uništiti. Drugim riječima, Nova republika ne smije ponoviti fatalne greške Weimara. Prvih 20 paragrafa temeljnog zakona koji su jamčili temeljne slobode učinjeni su člankom 79 stavkom 3 neizmjenjivim, kako više ne bi bilo ustavnih promjena koje bi mogle podkopati demokratsku vladavinu i građanska prava. Slično, Ustavni sud dobio je ovlasti da zabrani stranke koje su prosuđene nedemokratskim. Vlada je mogla biti srušena samo konstruktivnim glasanjem o nepovjerenju, u kojem je uklanjanje jednog kancelara ovisilo o izboru njegova nasljednika. Intrige u stražnjim sobama i odluke predsjednika izabranog na općim izborima koji su pomogli Hitleru da dođe na vlast više nisu bili mogući. Od sada je samo parlament ima odgovornost imenovanja kancelara. U Weimarskoj Njemačkoj predsjednik državni poglavar imao je velike ovlasti one su dovele do toga da je jedan od tih predsjednika, Paul von Hindenburg, u trenutku političke krize imenovao Adolfa Hitlera za kancelara. Novi ustav, temeljni zakon Zapadne Savezne Republike Njemačke, usvojen je 8. svibnja 1949. Četiri godine od kapitulacije nacističke Njemačke. Savezna Republika Njemačka zadržala instituciju državnog poglavara, predsjednika, ali ne toliko jaku. Institucija državnog poglavara pokazuje se žilavo, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Današnji premijeri imaju dakle takav najčešće formalni odnos sa šefovima države. Kad kad taj odnos može doći do ozbiljne napetosti, što se recimo sad u Hrvatskoj događa, ali najčešće se on zadržava u striktno formalnim kategorijama, s time da premijer mora otrpiti pod navodnicima ili bez navodnika, da je protokolarno uvijek iza šefa države. Šef države je po svakom protokolu iznad svih, po svakom takozvanom bontonu jasno se zna da se svatko mora e, ustati kad razgovara sa šefom države, kad se pozdravlja sa šefom države. To ne važi za premijera. To je sitna stvar, ali pokazuješ uvijek tu tradiciju. Naravno, i šefom vjerske zajednice, ako je netko ima, naravno, ali tu nemoj svi. Svi imaju, međutim, šefa države, osim nekih apatrida možda. I tu je situacija dosta jasna, formalno. Stvarna moć je, dakle, rukama premijera danas u najvećem broju država, osim SAD i Južne Koreje, osim djelomično Francuske, da ne govorim sada o Sjevernoj Koreji, koja je posljednji slučaj, da ne govorim o Kini, gdje bi bilo jako teško pokazati gdje je središte moći. Ne samo zato što oni imaju kongrese od 12.000 sudionika i nekakva izvršna tijela od 700 ljudi i tako dalje, nego zato što je tamo još uvijek najvjerojatnije na dijelu ta funkcija šefa partije ili stranke koja je iznad svih. To ono što je bilo u realnom socijalizmu, da su premijeri pa čak i šefovi država bili uglavnom drugorazredne osobe, osim u nekim posebnim situacijama, a da su ljudi koji su doista vodili državu imali funkcije koje su slijedile iz njihove partijske moći. Jer je partija bila istoznačnica sa političkim životom, sa demokracijom, sa legitimacijom poredka. U državama koje takve nisu, takve više dakle uglavnom nema. Ostalo je to da su premijeri osobe koje vode svakidašnji život, koji se bave ekonomijom, vanjskim poslovima, obranom, sigurnoću i tako dalje, a predsjednici su izvor njihovog legitimiteta i osobe koje u danom trenutku mogu sa tim nekim simboličkim viškom, ako ga kao osobe imaju u skladu sa svojom funkcijom, posredovati u nekim situacijama krize. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.